saya Bar Syfamya saynya Gusti habis suawara untuk Oh manakti saya Anaspe er kepuguh sebab eh. <laughs> bakat ku unyukan kaudungan kitanya kauuka A Gusti ya diterima ditarima naonTA A ah, ah, Gusti calukan batur-batur humpul gitu lain meni bang-bang dipengkeri meni resep datangtungan Kyai menimut kepada-bihan neninguhiangket nening matiris Aji ne ne de ayaang diangng tuh marah-marah attuaning teh setia ka nening teh sayangtes sama manji nanti juga akan sayang sama nening <laughs> karunnya meni kesangan kiyabuk eh, caba kaing kumamunain kegenan virus korya eh, jangan dong tirus cinta aja sama nening Mit yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo ngahaturkeun semua pangabakas yo diterima diterima aya naon aya naon gerawak cabalaka gerawak cabalaka ka abdi yo apa kabar teman-teman bahagia bahagialah selalu yo saha iman imah di mana imah nyinghara Cicilan nana na di luar atwan di jeruknik Kepo karena urusan pribadi Batur koningrek maha dibayar waing a ah, ah, dibagi dua konttra karenaajeng nenengha <laughs> Yo, jangan marah-marah. Aku mah hanya bertanya, bertanya kepada anak. Aku mah hanya mengembangkan bakat. Bakatku butuh, bakatku butuh karena hirup pinuh pisan kemahalan wadul aneng. cedek <laughs> Kawas nuka setanan siak. Kasurupan, tak itu keberanian Kamu jangan mengganggu AA aku. aku lagi banyak kappusing eh, lagi galau diam kamu nyanya aja I ama marah-marahningnya <laughs> <laughs> yo ngomong yo marah banget dirima air naun yo jangan marah-marah jangan marah-marah kamu meni siap ya na anjing Eh, aku aku naon Sy markosya ucinging ucing lebih karena hamil usianya aduh aku markosya Uuj tidak yo komplik rumah tangga yo Ah, ah, Aisya makasih leku suara serangan demah pahlawanmah tam Tama kodus siap dinasyagala Widangwa per keamananpoko ngaganggu kaudungan kauuci ke anak Aing wadi haha Wadi lain wa sembarangan wa cicinglor <laughs> na lonca ah. menambahs stamina diil ah, menambah stamina resep najing bisa dante ber lagi yo nyape man pun si je jiwa antara Abdi lagi memuncap ah, jiwatara lagi semangat jangan digeru-geruk jangan sampai keam-teman aku aku stamina tinggi garagara minum pil KB ngomong eh? Abdi bak gera cm reka mana hela ai reka wese reggniisingaikap sé ta. Yo, kita berangkat ke negara Amata untuk menculik, menculik pamajikan Batur Aranengarana, anu ngarana Subadra pamajikan si Arjuna. Kita harus menculik supaya berhasil yo, yo, yo. Kita kerahkan sekuat tenaga, jangan sampai kita kanyahoan ku musuh. Kalau kanyahoan ku musuh bakal cilaka yo, yo, yo, yo, yo. Jangan sampai kanyahoan yo, yo, yo, yo. Sampai Aa naon jadi wae ah aku mencintai kamu apa adanya bagaikan bulan dan bintang yang disinari rembulan cium-cium aja enggak ah. <laughs> jalu setan gula naon awewe mateuing atuh da awewe maksa aa naos wae ah bapak kamu tukang bengkel ya mitina ta eh gitu kumaha gitu soalnya kamu sudah menyerpis hatiku eh teun penasaran si anjing <laughs> bikin penasaran aa ah, ah. naon mobil apa yang bikin ngangenin mobil Pajero bukan mobil sedan bukan mobil naon mobil Ayla I love you eh, ah, ah. Ah, Bapak kamu tukang channel ya eh, kitaku ma Soalnya AA sudah mengamistiiskan hatiku. Oh, anjing cerita jauh-jauh. Tenyamung. Neng. Ada nggak balas? Apa? Anjing gitu? apa? Apa? Ada nggak balas? Apa? Aduh apa? Ada dibalas. Karena cinta ya. nggak balas? Ya, Bapak Neng tahanan ya. Kau tahu Oh, oh, kodratnalakilak awewe atau kodratlaki mah darahkak gitu apaan pika gele jadi mak itu deh heeh ayo orang ini batur Aduh, mulu rabahek bentak di lempang ratu Ulat tunggu di parut kunaon dia lempang tedel digdegan kio. sempoyongan gitu sempoyokan sempoyonganpoy eh, Halo sahabat hijrah hijrah lebah mana man di mana batu rapat so bobura Nah di mana itu di pojok bos naon ah biasa wa bos nggakhanetan bos nggak hantan Sidur Anjir tahun 2020 aya keeh bahasa Siduru te gaul bos apaan tuh siuru Sidur belum Suluung ah teul bos lamun aing man lamun maneh jagger ceanjung aing kudu bilang u gitu <laughs> ora kawat macuk nugelo boswa gitu loh <laughs> najan sio Bos jakung gede maurajaanku hamba bos cecinglah kuma Abdi hirup-hirup Abdi urus kemah urusan pribadi tong urus sendiri Abdi Bos lain masalah itu dengeken ku maneh mulaigaraangan mabok ku negara dilarangku agama diharamkan dari nyyakek botol gitu Doaka campelak diri serangan jadi rukak awak ketelangs ngaran lembur jadi gorengsemberngegeran awak serangan dengeken saddul ha leheng kene Abdi Bos leheng kuma leheng kene Adi mabok puguh cukag lantaran anakku lantaran minuman keras lehenging mau ukur pribadi ruakde tapi aya nu lewi tibatan airing bos naon anu mabok tanpa minuman Nah ayanya aya naon mabok jabatan mabok kapangngkatan mabok keddukan saat jelemaan Umuma Bokapangngkatan kalau dukan rahaat jadi korban dengkan kusia bosji tong dikeprokanlah Japati malah dukungleggu ahbutuh dukungan Bos lamunyaweran butuh bos Oke di Bapak Haji Edi di Bapak Hajat gampang ke di ba Bapak Dedi ukai benerdah se Bos baik batunya ayaah cuangg lantaran na Bos ke ante orang makakara nyekek botol Bos bahwa lama ma salat lain kudre <laughs> lebih parah siapa le bos A itu ku naon nyerihati bos nyeri hati oh. ngaha putus yang kabogoh putus kabogoh nepi kamabok menyawer oh. ah. mana Allah aduh the de kalau Aduh di say nuhun ba Dede cingkagenttoan anu langkung langkung panjang Yuuswa ageng miliknanya sehat Wi pada Dede kami han atau domba lamun muda karena pira tong beroning putus cinta kamari di Jatinanggor ayah nini nepikakak geleng putre thepira telurat leret bospira tabrek tuaob oh, eh, eh lain masalah itu si mabok pika geler ka dites sap tongkajining sis naon mataau 5 tahun bobogohan bos dulu tip Senin nepi KW Jumaah diantar gawei Kakak Hatek Sabtuminggu dipelan Kaimakna bari Mawak martabakjang mipi mitohaun Bosun lima tahun bebogohan ngantur ngkapwe te waktu nude kaliwat Minggu kamari nempok ulin Kaimana ditempo di Harep punimana ayah Janur kuning melengkung Bos di kawin Tatanga bosi bos bejad hatiwatir Sha bos untung hati ini buatan Allah bahwaamumunbuan Cina ge Ba bosnya henya lamun maneh galaukulant jadi kauntungan jadi hikmah ke maneh naon hikmah na me mana kita oge lain jodo manih mata kitage awa bener mundi kawin matak penyerin sanajan maneh bolgo oge ay mata penyerinnda magak ke rumah tanggana le aya a can katayan ke rumah tangga kok mis manehga-bodakjikan ah, nyeleweng bager depan luwi nyeri Tong dakwah Harpun Abduldillah nahha tong beroningpangngkasi Oboss gitu eh, Mamah De deh tradi de mama terkena konse karena dakwahna Nah ngangeing di dakwana Mari kita jumatan Mari kita salat Jumat A mana salat Jumat bos apa nawew ah the bisa punya Amiron ah, anggur merah lain eh, ah, bos bos inti Syari ah! naonari murahan bos cipas Oh mahal bos Jack Daniel ah deka Hon bos meningken kontrak ka memaya kontrakan Bos naon atuh eh, eh podkanya oh, bos perkamun poolnya oh, bos juri bogma box naon eh, eh, nutrisari bos nutritrisaripirauma bo nutriari nutrisari nama biasa bos oplosanana nu luar biasalos naon Eh, cari tanah tu manit bos dukung dukung eh Abhampurhamura eh dibatak di botol eh di botol sing <laughs> balik dibalik bos dukung bos anyr tuh dengan mana bos <laughs> ah mabok anyr eh kalianbok wablok ha lamat bertemu dengan saya saat ya nama saya Iya Sabrinaingan cantik jelitatara mu kalau malam Sabrina kalau siang siap kalau siang saya pudin ha ah. <laughs> robbongan nggak papa- udah ah. udah jadi fashion hidup Iya bener Aku masih single loh. Single, aku juga sama masih single. Single? Iya. Bagus. Iya, Kalau pengen WA aku atau pengen kenalan sama aku tinggal telepon aja. Berapa nomor HP-nya? Nomor HP aku? Iya. 082 785 ya, hiji kutiluan. Nah, aku tiluan. Ame sebe juri ah, Waat eh, Papua <laughs> eh, tinggalku eh. ah, hujan ah, hujan di mana Halo do Aduh si peng aya hujan hasil ah, hujan kamari kurang aja Naon <laughs> Modar sia. Ah. Naon? Khawatir. Kadiaga. Ya, Gugupa itu oman tuh. onapon ah. eh, maut hmm, ulanyi macet oh, siap dimnya Uing mautpangmbejaken ke pemejikan Uing naon umat Imahnu di komplek tong dijual nahdang ngontrak dinyage <laughs> ju ngontrak main masyarakat baturdapunpun bojo itu galak ngajualnya kamari api dijual manaji payonya lebih ka du batur <laughs> juri kemana weta Eh, eh, ah, ah. ing kau ke ah. Punten singki apaapa ah, punya lewet ha ah, be pas teh eko wajak demo tapi kening gong Wah hmm. bangetek jadi tinggalinmaha eh. eh. eh. kuring gerakan alus gerakan ma alus Au goreng naon akhlak cumha <laughs> ituang ah. ah, <laughs> hmm. ah, <laughs> <laughs> baru ada sunat gana tuh plan uraa potigan ABGH Punya orang pada padaryium di depot saya kan man Alhamdulillah sala sedayan lemat kapit Dwete untung dikerken juga Arjuna ke kelatan Abdi mudah-mudahan dinakaian kiete jadi hikmah nakerselaria yang amin Hapunten tiang Sipara Kancar kom Negeri Harja tiurputra Bobo Sipan non carangspakan salalamat nononton salalamat oleh tongton Sykali salalamat tetap salat yuklah lampahan cepot jadi raja urang cekap Kendwi kadi kurang pungkas ke kembang pentik Sinbaran Syari Tutup lawang Sigota Kaca Kancarengse hancagaraap Kidalang ing bedar lalakon cepot ngedeg raja Pemugi nonrupi Hal dipinton kalian disanggakenun tontonan singjantan tungtunan numunkana kassayian pemgas dalam kali rombongan hatur Nuhun kalianlujang mulih Kapokwangewangan Ca Hidayah wabarakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sabura su